بوك تو يرمي بير واحد وعشرون كسا صحبت إكي محادثة قصيرة رقم اثنين نرى لسنس من أي بلد جئتم؟ بسلم من بازل؟ بازل İsviçre'dedir. بازل تقع في سويسرا. Size Bay Müller'i tanıştırabilir miyim? اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد مولر. Kendisi yabancıdır. İnnehu ecnebi. O birçok dil konuşuyor. Yetehaddesu iddeti lugat. İlk defa mı buradasınız? Hel entum huna li evveli marre? Hayır, geçen sene gelmiştim. Kella laqad ji'tu Huna es-senetil madiye. Ama sadece bir haftalığına. Lakin li muddeti isbu'in Bizim burası hoşunuza gidiyor mu? Hel nâle el-beledu Çok güzel. İnsanlar cana yakın. كثيرا cidden. فالناس هنا طيبون Manzara da hoşuma gidiyor. كذلك تعجبني الطبيعة أيضا Mesleğiniz nedir? ما هي وظيفتكم؟ Çevirmenim. أنا مترجم Kitap çeviriyorum. أترجم كتبا Burada yalnız mısınız? هل أنت هنا لوحدك؟ Hayır. Karım, kocam da burada. لا زوجتي أو زوجي هنا أيضا Ve her iki çocuğum da oradalar. وهؤلاء هما أطفالي الاثنان Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.